chunka hukniyoh kah kapitulo. Bautiza Juanpa kunamanta. Jesus mi chunka iskainiyoh disipulun kunaman, kamachita tukuruspan pasar hapaikunapa llaktankunapi, yachachinampa hinaspa manta willakunampa. Juan yatagmi pikachkaspa, kachkaspa, Kristupa rurasqankunata yacharuspan, kunamanta iskaita kacharja. ta kainata tapumunankupa. Hamchu kanki manta hamuk, icha huktachu soyasajko, nispa. Chaymi Jesus ñataq nerja. Kutispa Juanman willamuychik hawasqaykichiktawan uyarisqaykichikta. Willamuychik ya, ñawsakunam hawakuchkanya, tuchukunam purichkanya, liprawan unhukunam sanuyachkanña, mana uyarikohkunam uyarikuchkanya. Wañusqakunam kawsarichkanña. Chhaynataqmi wakchakunapas allin noticiata uyarichkanña. Nispa. Mayna kusisqam ñuqamanta mana iskayrayaqkunaqa. Paykuna pasakuptinmi runakunaman Juan Manta Jesus tapurqa. Ima hawaqtaq rirqankichik purunta? Wayrapa aiting yachisqan suqusta hawaqchu? Piqa waqtaq rirqankichik? Allin pachawan pachasqa runata qawaqchu? Allin pachawan churakuqa reykunapa wasillanpim kachkan. Aswanqa piqa waqtaq rirqankichik? Diosmanta willakuq runa qawaqchum? Ari, payqa Diosmanta willakuqkunamantapas aswan riqsisqaraqmi. Diosqa Juanmantan Bibliapi willakurqaña kaynata. Ñuqam kachamusaq hamunaykipaq allichapusuqniki willakuqniyta, nispa. Chihaptapunin bautisa Juantaja mana pipas igualanchu. Chaywanpas Diospa munaychakusqanpi kaq umildillapas, Juanmantaja aswan riqsisqaraqmi. Bautisa Juanpa hamusqanmantapunim Diospa munaychakusqanta atakachkanku. Chay hapaykunapa makinpiñam kachkan. Dios manta yapayan Diosmanta Moisés willakujkunan Moiséspa qillqasqankunapiwan rimarqa, Juan hamunankama Diospa munaychakunanmanta. Hamkuna kriyita munaptikichikqa, Juanmi chay suyasqaykichik Elías. Uyariwaqniykunaqa kasukuychikya. Pimantaq tupachiymankunan tiempo runakunata, paykunaqa rikchakun plazakunapi pukllaspa, amiguchankunawan hayaykachanakuq warmakunamanmi. paikunam ninakunko. Tukanikom hinata, ichaham manam tusan kichikcho. Takinikom ayatakita, ichaham manam wahan kichikcho. Nispa. Bautisa Juan mi asya mikoh karja. Manatag mi binotapas tumakcho, ichaha paimantam nechko. Paiha demonio yohmi. Nispa. Dios manta hamohruna, mikoptiña tagmi hinaspa binota tumaptiña tagmi niwanko. hamja mikuisapa, vino upiakugmi kanki. papas hamja kanki, impuesto pa pa kunapa amistad ningmi Nispa. Dios pa y yachajkunam y yachayniyoh kasjaikuta jawachiniko roras haikuan. Jesús pa yachta kunamanta. Llaqtakunapi achkallaña milagrukuna rurasqanwan runakuna mana wanakuptinmi Jesús nirqa. Imaynaraq kanki Corazín llaqta. Imaynaraq kanki betsaida llaqta. tiru llaqtapi hinaspa Sidón llaqtapi qamkunawan rurasqayta hina milagrukunata rurayman karqa, hinaptinqa sinchita llakikuspanku huchankumanta wanakunmanku karqa. Chayraykum, Juicio punchawpiqa, Perupi chaynataq sidonpi yachaqkunamantapas, aswanraq castigasqa kankichik. Kapernaum llaqta, krinkichum hanaq pachaman huqarisqa kayta, uraykachisqam kanki uku pachakama. Sodoma llaqtapi kay milagrukuna rurasqayta ruraptiqa, chay llaqtam kunankama kanman karqa. Charaykum juicio punchawpiqa, Todomapi chaynataq gumurapi yachaqkunamantapas castigas castigasqa kanki. Jesusllapi tarikuq samaymanta. Chay tiempopi Jesús mañacuspan tai. nerja. Hanaq pachapipas, kay pachapipas y taytay. Kay yachaykunatan pakaykurqanki kunamanta. En Inaspam kachinki, Pisi yachayniyuqkunamanña chayraykum alabayki. Ari taytay, hanmi munarhanki chaynata. Taytaymi quykuarqa tukuy imakunata. Ñuqa churitaqa manam pipas riqsiwanchu, aswanja taytallaymi. Manataqmi taytaytaqa pipas riqsinchu, aswanja ñuqa churillanmi. Churipa riqsichisqallantaqmi riqsin taytataqa. Hamuychik ñuqaman llapallan pisipasqakuna, hinaspa qipichkaq hina ñakariqkuna, ñuqan samachisqaykichik. Llasawaqni yuguyta apaspaya, ñuqamanta yachaychik. Ñuqaqa kani llampu sunqu umillakuqmi. Chaynata ruraspaqa, tarinkichikmi samayta. Yuguyqa fácil apayllam, qipipas sampallataqmi.